luka simoore sappo e tati e on saha woodi arɓe kabrimo ko heɓti galile naaɓi ɓe pilat rendin iƴam mumen e ɗam sadukeji mumen ɓe o jaabiɓe o wi mbele cikkaton ko ɓen galile naaɓe yarduɓe noon mette ɓuri galile naaɓe heddiɓe ɓe wonde bakkodinoɓe mboɗo wiya on ala kono son mbaccaki koye mon onon fof ko noon kalkortoɗon walla cikkoton ko sappo e jeetato ɓe kiwsilewo o yani e dow mumen wari ɗumen ɓe ɓuri yerusalem naaɓe heddiiɓe ɓe toñangeeji moɗe wiya on ala kono son baccaaki koye mon onon fof ko noon kalkortoɗon o tindingol ɗo tindol ƴiwi ngooti meeɗi daraade e ngesa resen gorko gooto o ari ɓoggudeki kono o tawani e makki ɗibbe caggal ɗum o wi toppitaniɗo mo ngeso makko o ko hikka waɗi duuɓi tati hitande fof moɗa ara ɓoggude kiiɗo ƴiwi temi tawata e makki hay hunde soppuki ala ko ki ɓornata leydi ndi toppitiɗe ngeso o wimo ceernajo ɗalkiɗo haa mo wuuri hakkunde ɗo e nden mami gabusaraji makki fof mi waɗa heen doornde hawnaaki maki jibinɗo emo wuuri so ɗum ala coppaaki weɗi ñalaama fooftere gooto yeeso woni e jannginde e batirde wootere ndeke debbo gooto mo ruuhu gallini fodde duuɓi sappo e jeetati ina ɗoon ko turinooɗo tan o waawaano fortaade loy nden yeeso yiyiimo noddemo wiyimo sohnaajo a serdama e gallende ma yeeso fawi e makko juuɗe mum tan o forti loy o woni e yettude allah kono gardiɗo batirde o nde tawno mettani ko yeeso sellini ñande ñalawma foftere ko wi yimɓeɓe balɗe jeegom poɗɗe gollede ina goodi koye ɗen balɗe poɗɗon arde sellinede kono wona e ñalawma foftere joomiraɗo o wiyamo onon naafigueji ɗi beele goto e mon foof humtata gaari mum walla babba mum ñande ñalawma foftere yarnoyo ɗum oɗo tanum ibrahima mo seytani humi hakke duuɓi sappo e jeetati mbele handani e humtede e ɗe geƴƴelle ñande ñalawma foftere nden o haali ɗum anɓe makko ɓe fof kersi kono diɗɗal ngal fof welti e geɗe teddude ɗe o waɗnoɗe hono noon o wiɓe holino laamu allah ngu wayata holi kongu nandatami ngu wayi kono foɗɗere muttardande neɗɗo ƴetti aawi e nambu mum ni nde fuɗi nde wonti lekki colli weeyo cabbini e cate makki o wiɓe kaydi holi ko laamu allah ngu nandatami ngu wayi kono lawirmo debbo jiiɓi e muudi tati farin haa fof ƴuufini o woni waɗde wuro e wuro omo janngina omo fay yerusalem woodi biɗomo ceerno mbele ko yimɓe seeɗa tan dandete o wiiɓe bartanoɗe natirde damal paangal ngal gati mboɗe wiya on heɓe majiɗ naatde donka so joom galle o ummima soki damal ngal onon on keɓi bowal oɗon konga baafal oɗon mbiya kalifa uddit min ma o jaabo on ɗum ɗo mi anda to jeeɗon nden ma on gon e wiide ko enen ñamdanno jardanno te a jangini e dingirle amen ko ɗum ɗo o jaaboto on mi annda to jeyɗon goɗɗo ɗe kam onon ooñiɓe ɓe ñande heen ma on goy kamtoɗon so on jii ibrahima isaaga yaguba e dendagal annabaɓe ɓe ina e nder laamu allah onon oɗon bedda bowal yimɓe gummoto funnage e hirnage rewo e worgo njooɗo ndendal hal e nder laamu allah he ndeen noon won wattindiiɓe ma ngardoyo won ardiiɓe ma mbattindoyo ɗon tan woodi farisa en arɓi mbiimo ummoɗo njahaa laawol ma gati herod nane fewjo no wardu ma o wiiɓe njehee mbiyee ndeen wojere miin mi riddat seytaneeji te mi sellinat ñawɓe hannde e janngo ñande ñalawma tataɓiijo o noon timmi kono ala e sago mi yaha hannde janngo e ɓaawo janngo ngati annabi haa naani wareede caggal yerusalem yerusalem yerusalem aan cankoowo annabaaɓe bardowo nelaaɓe e mum kaaƴe o holino foti laabi njinmi renndinde ɓesngu maa no gertogal renndinirto coppi mum e lesbibje mum ni kono noon on jaɓaani ko ɗum waɗi ma on ɗalde galle mon kono moɗo wiya on hankadi on gonta yiitam haa nyane mbiiɗon yo barke jippo e garowo e innde joomiraaɗo o